kazu mushor sam musorsam ketu eben aluliak samara nem ayan lot. In other words, if you are 12 years old or younger, you should be in school and not listening to this radio show. You're not dumb enough to actually try it. No, you're right. Üdvözöljük a hallgatóinkat a Mindenki Joga műsor szeptember 17-i műsorában. Egy óra múlva ö, részleteket hallhatnak a szeptember 16 i Nők lázadása című tüntetés beszédeiből. Welcome to the September 17th, 2012 edition of Mindenki Yoga. This is JD. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder, by napalm. this edition of Mindenki Yoga will be about Occupy, one year anniversary of Occupy Wall Street. We will be talking to activists at Occupy London and an activist from Occupy Tucson, Arizona, USA. And then in one hour, we will uh, listen to Hungarian speeches of Nuk uh, Lazadasha, the women's revolt, uh, speeches from uh, in front of the Hungarian parliament. So, uh, as I said, in one hour, uh, we will uh, listen to Hungarian speeches that were made in front of the Hungarian parliament on September 16th, on Sunday. Uh, Nuk Lazadasha, which means women's revolt. Uh, there was a uh, incident where a government minister, uh, Hungarian government minister, said some, well, ridiculously, ridiculously sexist things uh, about women and their role in society, and so there's uh, protests of uh, more than a thousand people in front of the parliament. It's all in Hungarian, so if you understand Hungarian, you'll enjoy the show. Um, but that's in one hour. But meanwhile, uh, but before we are going to uh, talk to um, uh, three activists uh, in two different interviews. Um, First will be Danielle and Leon, uh, Leon uh, from uh, that are in London. They're involved in Occupy uh, London. And uh, Daniel, you may have heard his voice before. He's been interviewed, I think, twice in the show before. And he was involved in Occupy London since like day two or day three when it started. One, well, not one year ago, but getting close to one year ago, and uh, and he's a Hungarian, and uh, and then he came back uh, this spring and joined Occupy Hungary here in, in Budapest. Uh, well, he's back in <laughs> London now. Uh, unfortunately, we lost him here. Uh, <laughs> it's uh, a pity for, for Hungary, but it's, a, it's something that London gains, I think. And, and then his English friend Leon uh, who um, is also involved with Occupy London. And they did something very interesting. Uh, because of the big budget cuts that are happening in the, uh, by, the, by the conservative liberal, liberal government, a coalition government in Britain, uh, they've, uh, there's a, a library, a community library that has been shut down, closed for a lack of money in London. So what does Occupy London do? It occupies it. It took over the abandoned library and reopened it uh, illegally. Uh, and uh, well, we're going to talk about the legal situation as what is legal and what is not. This is kind of interesting, I think. Uh, but they occupy the, the, the former London um, library. Uh, they'll explain where it is, and as a community library, and then uh, and uh, put out an announcement to the the uh, the neighborhood and the community around the library, saying, "Bring in your books, put them on the shelf, and let's reopen the library all over again." And then after we'll uh, we'll talk to Mike uh, from Tucson, Occupy Tucson, Arizona. Tucson, Arizona. Arizona is in the Southwest USA. I'll explain more about him uh, later. So uh, first, let's uh, let's uh, talk to in, an interview by using Skype. talk to Daniel, who's from Hungary, and Leon, who's from England, both involved in Occupy London. Thank you, Daniel. Uh, we're talking on uh, Skype. Where are you? Um, in North London, um, in a borough called Barnet, Fry Barnet. This is a place called Fry Barnet uh, Library. It was closed in April, actually, by the council. And uh, before we talk about the library, you were involved in um, Occupy uh, London a long time ago, and we, t- we, did an interview this spring or summer about that. And yeah. Uh, so, but the Occupy movement, uh, still going on in some way because you're occupied now? Yeah, um, I just pass this over to my friend here, Leon from Occupy London. I can say a few things, but uh, we are just trying to put together some, some future actions. So this is actually now the hub of Occupy London, it's ah. getting there. Yep. Well, yeah, I mean, Occupy's always been about people, so the people are still around. We uh, had three building occupations last year. We had the Bank of Ideas, which was a building owned by UBS, um, and it was across the road from the UBS headquarters. Um, then we had the Occupy Justice, which was an old courthouse, and then we had the School of Ideas, which was a, a an, occup- an occupied school which had been left empty for five years. And um, those were all squats, or at least the, the buildings were occupied, and we were protected under squatting law in England. Um, the St. Paul's occupation ended in February, I believe. The Finsbury occupation ended in, I think it was close to April. June. Mm-hmm. Um, it might have been a little bit later. Yeah. And both of those occupations, especially the Finsbury Square one, were um, overwhelmed a lot with the vulnerable, with a lot of vulnerable people. When some, when when when St Paul's was closed, the School of Ideas was illegally evicted the same night, which meant there was a lot of people who had nowhere else to go. Ended up going to Finsbury Square. It got demolished. Um, yeah. The, um, so since then, we've been, you know, the, the, people that were involved in Occupy have still been meeting. and um, sometimes at general assemblies on a on a Sunday, sometimes within affinity groups and friendship friendship groups that we made while we were at Occupy and we started on May the 12th. That was the next big meeting. Um, we met on May the 12th um, with between four and 600 people, again outside St. Paul's, and we did what we called the tour of the 1%, where we went around the city of London and um, went past um, significant buildings. There's a lot of banks, there's a lot of um, big corporations that contributed to the world financial crisis so, oh. we, yeah. Uh, oh, there's lots of uh, ideas here that you just mentioned. Uh, one is uh, the School of Ideas, and then also these empty buildings. So explain explain those two ideas. Okay, so we the the building that the UBS building that was oc- occupied across the yes. road. Uh, um, it's the it's a Swiss bank. Um, that has its headquarters in the city of London. A lot of banks have their headquarters here um, so that they can trade on the London Stock Exchange. Um, and across the road from that was an empty office block that they owned that was occupied. Um, and we opened what we dubbed the Bank of Ideas. Um, for two months, there was, it became a hub of activity through the November 30 strike. We had union leaders coming in. Um, we were chatting about ways sort of the new left could keep up the fight against the government's austerity measures and uh, plans to privatize public services. Uh, the that so that was a building that we occupied. Oh. Okay. are we still there? Okay, so um, the occupied justice, which was occupied on the 18th of December last year, was courthouses that had been left empty for 12 years. Now, we occupied them to hold the trials of the 1%, which we did hold. We also had a number of events, including two cabarets and exhibitions um, in, in the space. And the School of Ideas, which was which was an old um, school that had been left unoccupied for four years. We, we opened as a social centre um, to get involved with the community there, again to run skill shares, workshops, um, and provide a hub for people to come and organise. Um, so those were what we would call the indoor occupations, um, and then outside St Paul's um, the London Stock Exchange, that was an outdoor occupation, the original one from the 15th of October, and Finsbury Square, which was less than a mile away outside, um, again in the financial district. We would have called that an outdoor occupation. From the end of from the end of Finsbury Square, when that was evicted last, I think April May, um, we've been meeting for general assemblies once a week, and also in affinity groups and friendship groups. So I mean, I don't know if you want me to speak a little bit more and about online. There was there's activity online also international. Yeah, of course. So I mean, we weren't the only occupation. There were occupations all around Eng- uh, England. So the we've been working out how to collaborate into world nationally um, using online platforms like Mumble and um, Occupy, which is um, a .NING social networking website where Occupy has also been organizing. So, uh, something about about the uh, the legalities of this. I mean, why aren't you constantly arrested for doing these things? Okay, I mean, we're not constantly arrested for doing. I mean, occupation squatting is still legal um, as long as you don't cause any criminal damage. Now, I mean, there have been arrests in the past. Um, at the end of the occupation, some people decided to resist despite court orders, so they're obstructing police bailiffs. Um, there have been times, like on May the 12th, where the police have issued uh, public order act, uh, public order um, um, injunctions where they say you need to leave the area now because of X, Y, Z, and if you don't, you risk, run the risk of being arrested. And people have decided to stay, and um, they've decided that civil, civil disobedience in this case was more important than than what the police order, well, the public order that the police have issued. So there have been arrests. Um, however, the occupations um, so far have have been done by pushing the boundaries of the law and creatively finding loopholes, if you like. So you have some flexibility. I think you know with the law there is always flexibility, and if you do things in the right way, if you're creative about actions, you you can get around some of the laws. And, and so, how do you connect with the communities that uh, live around these uh, indoor spaces? Um, I mean, how, how do you explain to the community around you what you're doing? Okay, I mean it depends on the action. Uh, yeah. In if you look at St Paul's and Finsbury Square, we were in the heart of the financial district. Yeah, so there was not not many communities around us, just bankers. <laughs> Yes. so mainly, you're looking at mainly commercial around us. Now we had an occupation in late in March, close to an Olympic site. Um, and we've had this occupation, and this has really opened the doors for us to get involved and chat to the community. Um, what we've tried to do is take the Occupy mentality of taking action um, rather than writing petitions and lobbying councils and, and bring it to communities. So in Leighton Marsh, they wanted to build, um, or they did in the end, build a temporary basketball court on protected marshland. Um, when down the road, about a mile down the road, there was a basketball court that they were shutting down to you because they needed to use the car park for the Olympics when we went there, we blocked the bulldozers from coming in every day. Um, we camped outside the, the would be construction site, and by taking direct action, we, we, we helped communities, well, we helped campaigns and the community where they needed it most, and through that forged relationships. Again, in this occupation of the Fry and Barnett Library, we've looked at over, they've been campaigning for 18 months to keep the library open. Six months ago, the library shut, shut its doors. It still hasn't been used. So for us to come in here, occupy the building and reopen it again, it gives us a chance to forge relationships with people that are campaigning in the community. And we've had a really good response from the community. Over a thousand books donated so far. The rota is filled up not by occupiers but by local residents and the workshops that they're holding again it's it's not it's not so much occupiers it's local residents that are holding the workshops here so by coming in and take, take, taking direct action creatively pushing the boundaries using what we've learned through through occupying some poles, um, it's opened up doors for us to uh, get to know local residents etc so what is the economic environment in uh, London now that causes these libraries and other spaces to be shut down um, the, the, we call it austerity. Um, that's the, or the cut uh, in England. And for the last two and a half years now, the Conservative or Tory uh, administration has been instituting these cuts, saying that we need to um, cut our uh, budget deficit, so the, the amount of uh, money we owe. Um, a lot of people are, if you go to um, um, i forget the website now, but I think it's uh, Positive Money. Um, a lot of people, oh, False Economy, sorry, falseeconomy.co.uk. There's a lot of work into why economically austerity doesn't work. It, it slows down growth rather than, and, and, and it creates less jobs. So over the last two years and over the next seven years, we're looking at close to 30, 35 billion pounds in cuts to public services and expenditure by the government. This is closing down YMCA centers, youth centers, libraries. Uh, it's meaning that the that a lot of lo- lot of public services are less staff. They're asking volunteers to come in rather than um, rather than um, rather than providing the services like they normally would. The we we said in our initial statement back in October that we don't see the cuts as necessary. That if if if you want to if, if the government needs more money they can tax the rich, they can tax big corporations who, who avoid paying tax because we have a lot of tax havens situated around um, England, the uh, Jersey, Guernsey, um, the Isle of Man. They're all tax havens that companies use to avoid paying tax in England. So we've said instead of instead of taking the money out of important services like libraries and youth centres, which provide a hub for communities to come together and take action, take it from the rich and, and the corporations. So there, has been a massive cut on spending, and UK Uncut they they've been around for quite a while. They've they've led the fight. Occupy doesn't believe in austerity, and on the 20th of October, next month we'll probably see between 50 and 100,000 people take to take to the streets again, again opposing austerity. Um, the 26th of March last year saw half a million people on the streets um, opposing austerity. Um, it's a very hot political topic in England at the moment. Uh, Britain has an interesting government now. It's a, a liberal conservative coalition, which makes it a complete political oxymoron, I guess or perhaps the uh, the two are finally joined together in some bizarre way. But uh, you, just to be clear, I mean, you are not doing this as part of any political party, uh, etc. This is uh, what is the philosophy behind this for our listeners? Why aren't you uh, writing your uh, minister in Parliament and lobbying Parliament right now instead? I mean, I think to the Occupy ideology, and uh, again, I speak as myself and not as a as as on behalf of Occupy, if you like. But I think core is really it's it's nonpartisan that we we don't politics of this system that um, that that politics and, uh, and and petitioning and begging the government to do what you wanted to sometimes uh, a lot of the times doesn't work and that that we should do those things that they're part of the process but the most important thing is to take action first first take action and and the rest will follow so um, through websites and through online petitions we do we do lobby the government um, we've been lobbying the council here they've they've already got two and a half thousand signatures um, on a petition to lobby the council to to reopen the library. But in my experience, I, I don't think it works. I think that instead of that, that a lot of these cuts are driven by ideology, ideology rather than it's the right thing to do. Um, but I, I think sort of lobbying government and, and, and, and asking somebody else the whole time to to do what you ask them is very disempowering. Whereas if you go out and find something that you can do, take action, that's very empowering. And I, one thing that I've liked about being involved in Occupy is it's felt very empowering. Daniel, are you still there? Yeah, absolutely. right, <laughs> I want to ask you, um, as a Hungarian uh, mm-hmm. who's was involved in the uh, Occupy London in the beginning, and then you came back to Budapest, and you yeah. tried uh, occupied uh, Hungary for a while, and now you're back in London. So uh, my my question is like, and this is a very deep question, so feel free to expound on it how you wish. What do you find in in uh, in in British London culture that makes what you see around you successful, but occupy Budapest, uh, Hungary, etc., just never seem to take off like uh, in the same way. What is your opinion? Yeah, well, <clears throat> I've seen Hungary is still um, kept in the darkness much more than than Britain um, in general. So it's we had some some difficulties here, which it seems to be we're, we're breaking grounds on this this uh, subject of, uh, in in this library now that we can connect to those people that we've never reached before, thanks to this event uh, this this thing right here. But in Hungary, it's, it's, it's even more than that. It's, it's, it's really hard to reach anyone, basically, without uh, um, having to um, explain them the basics about these um, things that we're doing, the, the, the very um, fundamental basics of, of uh, this, this know, new paradigm um, you know, after all, they've been we've been occupied by uh, Russians <laughs> and and uh, Germans and, and God knows what, and also ourselves. We're really divided. We've been really divided since the, the Middle Ages in, in Hungary. And uh, to um, to bring people together, it's it's really really hard to find new um, ways to yeah, to, know, uh, to, to bring them together. It's uh, usually if they have to hate someone in Hungary, they people can come together and hate that person. But this is not um, the thing we're doing with, with Occupy. It's, it's, it's rather about love than, than, than hate. So it's it, it, they're getting there. I think when I've I've been there, I, I tried helping people, you know, mixing a little bit all the alternative, um, you know, people. I mean, uh, social workers, activists, whoever doesn't really agree with this system that we're living in at the moment. Uh, I've try to, to mix these people around, have them meet each other, and, and, and grow this kind of alternative society, which is happening now. And I think I'm, um, I'm following them through Facebook, so um, I see there's something happening. Even this little group that we call uh, Occupy Hungary, which that's also another problem that they think we're another group of people, and it's not not about being a group. It's it's it's like an umbrella for for um, anyone who thinks alternatively and who, who wants to change the system, who wants uh, to change the way of life as it goes, to rethink the whole uh, you know, structure of uh, our life these days. Also, I, I think that in England we're, we're so fortunate to have a culture of resistance. Yeah. And we do have the kind of old boy elitist mentality, which is why a lot of the policies that of like austerity and the privatization of public services are going through. But we do have a long history of resistance. There's, there's, there's a big left move, a, a large sort of movement on the left in this country, not always united, sometimes very divided um, by ideology, but nonetheless a long, a long history of fighting. I mean, going back to reclaim the streets, um, kind of the prelude to the mm. the Seattle protests, um, the the clown army. The I mean, a lot of people have been doing creative, positive protests for a long time. So we can learn a lot of them. And one thing I really like about the Occupy movement is, is that it is global. The fact that um, you know a lot of that we've learned so much from the indignados in Spain and 15M from Spain. They've come over and taught us a lot of what they've known. We, we yeah. speak online with people from Occupy America, from, from Occupy Portland, the, some, some of the hardcore anarchists there that have been taking the fight to the police, yeah. to Occupy New York, who are really focusing on art and, and creative protest, if you like. Yeah. So what, what, what the Occupy has done is it's opened up a lot of channels of communication where we can share experiences and, and we've, we've as we speak in, in Milan, there's, a, there's another European conference going on um, where you can share information, share experiences, what works, what doesn't work. Each individual com- country, even community, has the, their issues that they're fighting, but there's a definitely yeah. a lot of information that we can share and we should be sharing more. Yeah, there are specialities in every country. And well, this place is different uh, it's, it's special a little bit because it's, it's really multicultural and it's really international. I haven't seen anything like this before. I mean, I don't know what's happening in uh, the United States, but we have we have uh, Americans with us also, and, and also Spanish people, and all from the globe, um, from every country. There's someone living here in London or just passing through. So um, it, it, kind of a, a really crucial um, point here in the UK. And wh- what are your next steps uh, for your uh, library, uh, Occupy Library thing? Maybe I want you to go back and explain that more, and explain like what books uh, the uh, the locals brought in, and paint a picture for us. Well, <laughs> it's it's been a really new experience. Um, the people coming in haven't been seasoned activists. I mean, there are a few, but um, most of them are just sort of um, just the local residents, haven't really been involved in activism yeah, before. So it's, it's, it's yeah. a really interesting um, sort of action that's happening because it's. Uh, it's another they, they keep on going, oh, we're so happy that you came in, but for us, this is quite a normal thing, quite an easy thing to do. So to, to start off, I mean, it's been just over a week now. It was not this, not the last Wednesday, but the Wednesday before when the building was occupied. Saturday was the first day it was open. I think by yeah. Tuesday we had 750 books. Today I think we've got over a thousand books. The content of the books, I mean, it, it ranges from just I'm just looking around lightly now. No, I've, I've heard uh, of... crime, sci-fi thrillers, romance, general fiction, um, Blackton, yeah, sports, non-fiction. i heard, so. i heard rumors that this what we've collected so far from donations is far better than what the council has set up as a temporary library. Yeah, but we still miss some, some key services. So, for instance, people can't come in here and order whichever book they like. We're not connected to the larger library network. Um, there, there, are, there are places where, where we're lacking. However, I think more than a library, what this is becoming is a place for the community to come and share experiences, ideas, and knowledge, which is much more powerful. I mean, as powerful as books, but when people connect, that's a lot more powerful than somebody reading a book in their say in their in their house, if you like. Um, and just to give you an update where we are, so this has been about ten days. And um, the way the squatting law works in England is once a building is occupied, it becomes a civil matter, one that the police cannot get involved in Although there's been change in the laws recently, this is also why we're here. So, I mean, that, that, that applies to residential buildings, not commercial buildings. Um, so, what happens is they have to take us to court. Um, we will then argue in court why we think we have an implied license to be here. Um, and unfortunately, we're squatting at the. There's no way to change the private property. I mean, private property, that's what it comes down to in the end. So the tactic is to delay as long as possible. And what we'd like to do is is build on the movement that was here before, because you know there was a there was a big movement here before to keep this library open, and we want to expand on that while as long as we can keep the library open. So the library could be open from anywhere to another week to three, four, five months, um, depending on you know what judge we get, the arguments, and the evidence that we give and and how we argue that. So the, the, the key here is not to keep the library open forever, forever ourselves, but to keep it open long enough to build um, a movement that reaches critical mass, if you like, and puts enough pressure on the council to keep this library open. It's a purpose-built library. The, community, like, the locals love the building. Um, it's, it's right in the centre of a couple of schools, and the, the proposal well, they closed it down in April, but the proposal is to build another library, and it's it's a couple of miles away. Um, so that's I think hopefully the general purpose is to keep it open long enough for people to to come in and see that libraries are, are, are extremely important and, and the services that they provide are extremely important, inspire them to take action against their council um, and, and hopefully apply enough political pressure to to force the council to keep this open. Wow. Thank you very much. Um, let's uh, let's do an update in the future about uh, about where the library is, how long it, it, you will It be is there. because uh, we are planning the you know the future actions. There is another global action that we're planning here. Um, If you can tell me, what are those plans? Yeah, it's called global noise. Well, again, Leon will tell you more about it, but I'm trying to coordinate with the Hungarians because they're interested uh, as well. So you can also talk to them sometimes. Okay, so I mean, Global Noise is an initiative from the Indignados and um, France and um, occupations in America. The idea is really to create that what Occupy does, that it is a birthed a, uh, a global movement. However, we're not really experienced, and the lines of communication aren't as good as they could be. So to organise a global event doesn't only mean to have an event on the day, but it means that as we organise, we form relationships with people in different countries. We practice organising online, um, and we and we practice um, how to organise an international event, if you like. The event, in really briefly, it's um, a pots and pans action, so casserole action, where people go out into their communities in, you know, in whatever size group. They, they pick a few issues that are important to the community um, and they go around the community banging pots and pans and hanging out, handing out flyers saying you can take action. This, the, the, the problem isn't just in your community, that these problems in your community are linked to, to the world, to, to the fact that the 1% manage and, and control the system and trying to inspire people and um, through these actions to to take the power back from the one percent. So it's on it's on the twelfth of it's on the thirteenth of October to mark the anniversary of the occupations of worldwide. Um, uh, London will be doing a week's worth of actions, which will include um, three flash occupations in, in, in, well, in targets around London. Um, we, we really want to put across the point that occupations don't have to be forever that an intelligent, well thought action with a good narrative can can have just as much impact as, as a three or four month occupation, and we we'd like to spread that idea around the world, um, and you know spread the ideas of Occupy around the world. Especially uh, Chomsky said last year that that that it's it's great that Occupy's got a lot of press attention, a lot of media attention and that we've brought words like the 1% and 99% into, into global consciousness. Um, but what we really need to do is move into neighborhoods and, and help people where it hurts. And, and that's what the, the library action is about, that's what global noise is about, and I, I really hope that's the future of Occupy. Yeah. It seems to be working perfectly. The locals really support us in everything, they love it. They never had this much fun, I think, ever. <laughs> They've been trying this for 18 months without any success, and now everything seems to be working, and the community is alive, and, and that's just perfect for us as well. Excellent. Thanks a lot, mate. Uh, nice to speak to you. Hope to do it again in the future and uh, anytime, yeah. yeah Thank you very much, both of you. Okay, that was Daniel and Leon from Occupy London. Thank you, and uh, I want to want to do a future interview with them about this library. I think this is a great idea. Community libraries, uh, guerrilla libraries. It's it's something I've never heard of before. Let's listen to some music, and when we come back, we're going to talk to Mike from Tucson, Arizona, and Occupy Tucson. If I am a spokesman for all the people who think that we should not have 24 million people in this country who can't find a full-time job, that we should not have 50 million people in this country who can't see a doctor when they're sick, that we shouldn't have 47 million people in this country who need government help in order to feed themselves, and we shouldn't have 15 million families who owe more on their mortgage than the value of their home, okay, I'll be that spokesman. We are the 99. We took to the streets, let freedom speak. They dismissed our concerns. Use the corporate media to say that we're confused. While the rich folks were amused, they sent in the boys in blue. Like, we ain't know you across our path like you always have. Try to push us back. I'm Apache man, I would know about that. Now everybody pissed, you ain't even gotta ask. Our country tells us all is being done. But we got 99 problems and the rich ain't one. Come on. We are the 99 percenters. You either riding with us or you dividing us. Deaf to the corporate lobbyists, deaf to the politics that's keep keeping us impoverished. These politicians dipping in our wallets just to pocket it. Can I get a witness why they make us insignificant? Big businesses getting it in, living the big pimpin' bid. We living in the world colonized by dollar signs. The bottom line, we taking it back together as one. We occupying. credit cards in the booth. Revolution. It's like I'm fighting for freedom. Revolution. Yeah, socialism, what we gave to the rich. Like a relationship, it's what made us all they broke the chains, now we know the game. is Mike Robbins from Occupy Tucson. Uh, he's an activist. Uh, he's not a you know. You remember these Occupy uh, organizations are very well. It's called horizontal, meaning they're not vertical, <laughs> right? They're not very hierarchical. Everybody's an equal in them, and everybody has equal say. Everybody has an equal vote, uh, and they try to keep the organization as flat or as horizontal as possible, so you don't have these kind of very uh, hierarchical, pyramidal-shaped organizations. So he's just one activist amongst others. And uh, I met him on Facebook and asked him if we could talk to him uh, for the uh, one year anniversary of Occupy Wall Street. So he's in his 50s, uh, so he's seen activism over many decades. So he has, uh, unlike the, the younger ones, like we uh, listened to Daniel and, and Leon, uh, from in London uh, who are in their 20s. Uh, Mike is in his 50s, so he has kind of a wider view of, of activism, especially American activism. And he's going to tell us about like the situation in uh, Arizona, which is very different from Occupy Wall Street in New York City, separated by you know several thousands of kilometers. And it's a very big country, uh, as we know, and this is like 100 miles from the Mexican border. It's a very different environment, very different uh, <laughs> weather, for example uh, and uh, very different uh, political culture. One uh, thing that he does say I think is interesting is he compares Occupy today to SDS uh, uh, from the 60s. And SDS in the 60s was a student organization called Students for a Democratic Society, and it was kind of the pro democracy. Uh, left wing student campus organizations that was organized against the Vietnam War and also organized on other social justice issues like civil rights uh, and so on. Uh, and it also was a very decentralized organization. Uh, but it was very popular uh, for quite some time. Well, let's uh, let's talk to Mike Robbins now. Uh, from uh, well, he's he's on the east coast of the U.S. in in North Carolina at the moment, but he's from Tucson in Arizona, and so he's going to talk to us about his experience around the country from different Occupy movements. here's Mike Robbins from Occupy Tucson. Uh, right now, I'm on the uh, I'm on the Mid Atlantic coast uh, in the Carolinas. Uh, I joined Occupy Wall Street in Tucson. Um, if you're familiar with the Occupy movement in America, um, all all cities took on the title of Occupy fill in the blank city, um, and uh, I started out in Tucson that's Arizona. That's in the uh, southwest of the U.S. Southwest, yeah, basically 100 miles north of the Mexican border. And so, what what was what kind of people were interested in this idea that's uh, 3,000 miles away in the uh, in New York City? Why would they uh, feel connected to that? Um, you know, I, there's I, I, believe it was a gathering of the collective consciousnesses. Um, in in the United States, uh, we've had you know several years of economic hardship, and uh, it, it, resonated. It resonated all over the country in, in very rapid fashion. And so, uh, what were the the people that were involved? I mean, they didn't come out of uh, completely out of nowhere. There was activism before, right? So, or or was it completely new people? Do you feel? Oh, oh no, not at all. Uh, as, as, to the makeup of, of our occupation, it was um, it was really a cross section of society. There were, uh, in the beginning, the, it was the majority of activists in the local area, and everybody brought their own, I would say, agenda with them. And uh, it, it, evolved from there. Um, not uh, as far as the occupation itself, uh, I would say not in a in a positive way. How is that? Uh, well, a combination of factors. Uh, there were there were several people with activist causes of their own that they've worked on for many years, and especially in the beginning when those people realized their agendas weren't going to be at the top, uh, some chose not to stay in the occupation. Uh, once the uh, once the police harassment started, which was very on in the first second day of the occupation, um, by attrition, a lot of people left the occupation due to the stresses of that. And what what, happened with the police? I mean, we've seen so much of uh, the police violence all over the U.S. Uh, that lasted for months, and it was quite shocking to uh, I think a lot of Europeans is the the level of it. I mean, in in even in even in countries in Europe where there's there's police <laughs> violence, I think this was kind of shocking to see this come from the United States. It, it was, uh, you know, we have a history of it, uh, you know, going back to the 50s and 60s with, uh, you know, the days of rage in Chicago, and and you know, there's always been. I think people forget that there's always been a very strong police state presence in the United States, and it has just ratcheted up to overwhelming proportions. Um, in in Tucson in particular, it was strangely civil to begin with. Um, what uh, what Tucson police chose to do was to issue citations and allow us to stay in the park in the beginning, and this uh, this was all the way through October. And, and so, like, about how many people had you uh, occupying, staying there in the long term during this time? I, I would say we numbers range between 50 and 100 uh, all throughout the occupation. And uh, so, uh, did this come to an end? Well, yes. Uh, there was. Um, we were evicted from our first park, Armory Park. Uh, I, I, don't have the dates in front of me, but I believe the end of October. Uh, we were allowed by Tucson police to occupy another park uh, De Agosto Park, which is kind of a triangle patch of land right in the financial center of Tucson, uh, <laughs> which was rather strange. The uh, the nightly citations continued there, and then we were finally evicted from that park uh, around Thanksgiving, and uh, we took to the sidewalks at, at that point. At the to backtrack a little bit, at the beginning of the occupation, some of us read the entire City Tucson Code in relation to occupying public spaces, parks, and related public property. And there was a un- unintended loophole in there that allowed a person to occupy a sidewalk as long as they're expressing their First Amendment rights to free speech and leaving, uh, according to the code, a five foot easement. So when we got evicted from the second park and were told, you know, we would be immediately evicted and all our belongings confiscated from any other park we would go to, uh, we took to lining the sidewalks in single file and uh, occupying the sidewalks and sleeping there, which there was a faction of us wanted to do that from the very beginning of the occupation. There were some of us that believed that putting um, putting the city government in a position where they would have to break the law to evict us was preferable to the civil disobedience aspect of taking a citation night after night after night. So just so the struggle ends up being a, uh, which loophole you're going to use in order to have your First Amendment rights. Well, that that was more of a question of tactics. Uh, the occupa- uh, the occupations most generally went under uh, General Assembly horizontal democracy model, you know, which requires consensus for each action. And it was the consensus of the body that we do the civil disobedience um, and take a nightly citation. Now, there were, you know, as it was horizontal democracy and, and a leaderless movement, uh, there were several of us who went to the sidewalks every night and how do you sustain this? I mean, with like food, with uh, people, with tents, and obviously you had to move on the <laughs> sidewalk at one point. But you, you know, uh, how do you keep uh, the amount of people you had there? How do you keep them going? Well, you said October, right? So they, we're talking about uh, it's getting well. I don't know. Is it colder there in Tucson? Is weather? Uh, it, how, what is the factor? it can get down to the 20s at night. Um, there were there were a few nights over the winter that were that were cold and wet, uh, but generally the, the weather is very mild there. Um, in the beginning, we had a full permitted kitchen for the park. Uh, we estimated conservatively throughout October we served about twelve thousand meals. Now, being that there was any at any one time there was fifty to hundred occupiers, a large majority of the food went to the the needy in the community. So you were actually more than, or as part of the protest, <laughs> you were actually feeding thousands of people. I mean, this was people who were actually in need because of the economy. Yeah, I would say hundreds of people, but oh, you know, over the over the month, serving three meals a day, you know, <laughs> the totals add up. That's amazing. And it's a well. Let's talk about the economy a little. I mean, what is the picture these days uh, uh, <laughs> with the ninety nine percent? How how are things? Uh, in the in the Obama universe these days? <laughs> well, uh, that, that, that depends on who you ask. Uh, the economy's bad here. Um, my personal opinion is that we're in a depression, but we just have a lot of uh, shiny distractions to make us feel that we're not. And how can you describe some some of the scenes. You're on the East Coast now, correct? I mean, what do you see yeah, on so the I'm, East Coast these days? I'm on the East Coast now. Uh, well, just as a personal example, I'm I'm renting uh, I'm renting space at a, a couple's house who have I would say 50, 60 years experience in their representative uh, representative trades or, and skills, and uh, they're both you know one's working two jobs and and one is working one part time job. Um, there are not a lot of jobs here. And so, what do people do to survive? I mean, I think people on on this side of the Atlantic they hear that there's a new healthcare system. Is that in place yet? Does that make a difference in people's lives in this uh, depression that you're saying? Or, I mean, what you know, eh, like what is the picture, and and, do you think that's going to connect to uh, a future Occupy or a uh, something Occupy? Uh, well, the there the majority of the country, I believe, uh, according to the polls and, and everyone I talk to, is is disappointed in one fashion or another with the health care package that finally passed. Um, there are many of us, myself included, who believe it, it was a sellout on on the single payer health uh, system just to get something passed. Uh, some of the provisions have kicked in already. Uh, children can stay on their parents' policy up to uh, age 26, and, and a few other, you know, minor minor provisions of the act. Most of it is scheduled to kick in in 2014. As far as uh, as far as the healthcare question and occupy. Um, my sense is that most of the occupations around the nation have, I wouldn't say devolved, but have focused on local issues and not so much as to what Occupy Wall Street originally started as, which is, uh, you know, the, the, the the big banks and all the games they're playing. I don't know your age, but you are uh, <laughs> you are an older person that has, has some uh, experience in the past. I mean, how does this relate I'm, I'm to? I'm 52. Uh, you're what? I'm 52. 52, and and how does this uh, compare to um, movements you've seen in in in, in the past? Um, I would I would equate where Occupy is now to where, say, Students for a Democratic Society were in in, in the mid to late '60s. Um, I see I see the Occupy movement as sort of a, a, a gathering of of the masses of activists from diverse causes, and I see it almost as a um, as a stepping stone to more uh, more focused activism and more focused protests. Just watching from a distance, it seems like, um, on one hand, uh, I mean, I was predicting many months ago that there was going to be, you know, <laughs> massive bloodshed basically at the uh, Republican and Democratic conventions, and it seemed like very little action happened. But then, on the same time, in Chicago, you see a massive uh, teacher strike right now, which is bigger than things have been seen in a long time on the, on the uh, organized labor front. So, uh, and I've read one place saying that uh, that protest in Chicago couldn't have happened without Occupy preceding it. So I, I'm curious, like, where do you see the larger movement going, or? I, I, I believe the Occupy movement has um, has awakened people. Um, Chicago, yeah, the the uh, the the teachers the teacher strike there and and the marches that are happening are absolutely fantastic. Uh, Wisconsin also uh, there is a strong activism going on in relation to uh, Governor Walker's budget and some of the things that are happening up there. Um, as far as the Democratic uh, and Republican conventions are concerned, that is, I think, a shining example of. Well, <laughs> shining is absolutely not the right adjective. It, it is an example of of where the police state and the oppression of the government has gotten to. Um, the G20 up in Toronto in 2010 was another one. There is millions and millions of dollars being spent on security for for these uh, for these events, and uh, civil liberties are absolutely set aside at these events. Uh, people are being arrested for no reason at random. Uh, the the law enforcement personnel ratio to the number of protesters is is astronomical, and um, uh, I think people right now are struggling to come up with an effective tactic against that. I remember in in uh, 2007, 2008, in that period, uh, it it seemed like the well, people believed that Obama was maybe not an anti-war candidate, but something that was going to bring these <laughs> the World War uh, to something less and uh, and then uh, it seemed it seemed like the the movement uh, kind of got sucked into the campaign and here we are four years later and we're I mean I don't know how many uh, different countries Obama has troops in these days but uh, I'm just like what what is there an anti-war movement anymore <laughs> not nearly as widespread as as I think it should be. Um, the wars are uh, reporting on the wars, especially in the mainstream media here, is is very much sanitized. Uh, as far as President Obama's policies, um, I don't comment a lot on national politics. My my personal belief is that here in America, uh, both parties are are wholly owned subsidiaries of international corporations and international banking interests, and that our electoral choice here is pretty much an illusion. Is this a is this a big debate as to whether or not? Um, I mean, I think probably most people <laughs> in Occupy, unless they're somehow connected with maybe Ron Paul or something, would would say that uh, that that Obama is better than Romney. But then there must be a debate as to whether Obama is worth voting for at all or even <laughs> participating in the system. So it's it's a, it's a conundrum that never seems to uh, ever be solved every four years. But mm-hmm. this year it seems it must be it must be even more extreme to even consider this problem. Well, just just as the whole world is coming to you know sociological crossroads, I guess uh, you know we're doing the same thing here in America. Uh, there's there's a quote I've seen bandied about a lot lately uh, in relation to the elections that uh, choosing the lesser of two evils is still choosing evil. Yes, it seems to be universal. <laughs> Absolutely. So, uh, what what are your uh, activist plans? Um, well, it's going to be the one year anniversary of Wall Street uh, this uh, well tomorrow, isn't it? On Monday, and um, and for the near future, what what are your activist? what's your agenda? Well, this year, um, after after the, uh, the, the fracturing of of Occupy Tucson, um, I chose to go off in in different directions, not not necessarily put 100% of my efforts into the Occupy movement. Uh, this this summer, I've been traveling across the country and sort of to get a flavor of what's going on in different parts of the country. Uh, I have not been able to make it up to the anniversary up in New York, but uh, I do plan to be in Washington, D.C. for the elections. And after that, pick up and continue with uh, continue with activist actions and education, uh, both of myself and you know what we do is raise awareness in the country, uh, throughout the country and the places that I visited this summer. Mike Robbins, thank you very much for being on the Mindenki Yoga radio show. It's, it's, it's been an honor. Thank you. Thank you, Mike Robbins, for participating in the show and about your stories uh, from uh, about Occupy Tucson and uh, Occupy movements around the United States. Again, it's the one year anniversary of uh, Occupy Wall Street and uh, we're going to do more about this in the upcoming week, uh, as there will probably be probably be more protests that are going to be starting today, uh, which is uh, the 17th of September, which is uh, it all started one year ago. Now remember, like Occupy Wall Street uh, was partly inspired by the revolutions in Tunisia and Egypt and so on. So there's this kind of rebellious spirit that's kind of bouncing around the world right now and it's had very positive impacts. And also, we've seen very negative impacts in the last week uh, with the just crazy riotous uh, scenes against this YouTube video. Maybe we'll cover that in a future episode. But we're going to listen to some music, and when we come back, um, we're going to um, we're going to listen to the Nuk Lazadasha, which is the women's revolt uh, that happened on uh, the 16th in front of uh, the Hungarian parliament. Uh, women, about more than a thousand women and men, uh, protested uh, against the government minister's rather sexist remarks. It will be totally in Hungarian. So, and so let's listen to some music and we'll be back for Nuk Lazadasha. century mini nők lázadása Facebook csoport szeptember 16-án vasárnap tüntetést tartott a parlament előtt a Kossuth téren, melyen ö, több ezren vettek részt. A több ö, beszéd is elhangzott, ö, mindegyik a családon belüli erőszak ellen küzdő civil szervezetektől. Ezekből a beszédek ezekből a beszédekből hallhatnak egy párat most. A, te, a teljes hanganyagot az LMV a, a műsor blogján találhatják, amely az lmv.hu per mindenki joga címen lehet megtalálni. Törvények születnek egyik napról a másikra erőtlen és levitézlet ellenzéki fellépések homályos tarkaságában láthatatlan termékké vált a nők társadalmi szükséglete. Talán nem is tudatlanul, hiszen a nők problémái olyan társadalmi kérdések, melyel szembesülni több mint kényelmetlen egy demokratikus államnak nevezett országban. A nőkérdés ugyanis korkérdés, amely kétnemű társadalom mindennapi életében az emberi szabadságjogok egyik alapkérdése. A ma asszonyát alig havigasztalja a teljességében értékéváló nőiesség korszakának pozitív, pozitív hozama, a háztartás forradalmasítása, vagy az Európai Alapjogi Kartának a 23. cikkeje, a nők és a férfiak közötti egyenlőséget biztosítani kell a három műszakot vállaló bolti pénztáros nő, a kényszervállalkozásban menekült vállalkozó nő, az alkalmazotti félelemben dolgozó nő, a több diplomával állást kereső nő, a faluszéli cigánytelep vályokházában élő nő közötti tudatazonosság nem ideológiai alapú, hanem a létbiztonságért folytatott keserves küzdelem a munkaerőpiacról való kiszorítások által megélt feleslegessé válás érzése, valamint a tehetetlenség felismerésének gyötrelme. Mindeközben a család válságáról szóló prédikációk fogságában születő rendszabályok katonás sorrendben próbálják állítani a homogénnak egyáltalán nem nevezhető gyengébbik nemet. Például itt van a nemzethalál felelősségét áthárítva burkoltan gyermekgyilkos szerepet osztanak a lelki és testi traumán átesett nők számára, ahelyett, hogy a szociális támogatórendszerben lévő lehetőségek kerülnének kiaknázásra, vagy szexuális felvilágosítást indítanának. Lehetne még sorolni az alkotmányos állami nemi erőszak diszkrét báját. Valójában azonban nem a család van válságban, hanem a társadalom torzult mentalitása, érzelem szegénysége, tudatosan manipulált értékrendszere tükröződik vissza a társadalom mikrovilágában. A családok mindennapi életének terhei egyre nehezebb kihívások elé állítják a szülőket. Gondoljunk az ez évben hatályba lépett változásokra, így arra az anyára, aki nem használja fel a szülési vagy a gyermekgondozásra igénybe vehető fizetés nélküli szabadságot, mert a munkaadó munkaviszonyát megszüntetheti. Az új munkatörvénykönyve nem a nők munkatörvénykönyve. Az angol költő Kipling szerint, aki felelősség nélkül élveznek hatalmat, minden korban csupán a szajhák kiváltsága volt. A szegénység demokráciája a diktatúra. A valódi demokrácia nők nélkül pedig nem létezik. Magyarország felemelkedése ma már az öntudatos nők fellépésén múlik, szűkebb és a tágabb értelemben is. Még akkor is, ha éppen az országgyűlésben női méltóságukban alázzák a példamutatásra érdemtelen országgyűlési képviselők. Akik ma itt vannak, mind a babaházból kilépő nórák, akik történelmi esélyt kapnak arra, hogy kilépjenek a cekkeres nőideál és a szépkor elérése utáni öregecske feleség, vagyis a hazugságok világából. Bocsánat, még egy perc. Egy új politikai erő van születőben. A néma sikolyok hallhatóvá válnak és szervező, szerveződnek. Ti vagytok azok. Itt a soraitokban vannak a jövő vezető asszonyai, akik merik és vállalják a küzdelmet a képmutatások és igazságtalanságok által kikövezett boszorkány üldözés útját. Nőtársaim és barátaim, a változás elindult, a jövő rajtatok múlik. Szerveződjetek és válaszoljatok minden egyes lépésre. Találkozzunk 2013. március 8-án a Hősök terén, és hogy együtt mondhassuk majd egyszer 2014-ben, napot! Köszönjük szépen! Következik Kuszin Gábor a Stop Férfi Erőszak és a Patent Egyesület nevében. Jó napot kívánok, Kuszin Gábor vagyok, ahogy ezt már lehet tudni, és egy picit pár szót mondanék a Patent Egyesülettől. Mi egy olyan szervezet vagyunk, amely a nők elleni erőszak és diszkrimináció ellen harcol, illetve a Stop Férfi Erőszak projektnek is tagja vagyok, amely pedig olyan férfiakat kíván megszólítani, akik saját életükben, illetve társadalmi szinten tenni szeretnének a nők elleni erőszak ellen. Ma én arról szeretnék beszélni, hogy a családon belüli erőszak miért nem csak a nők ügye, és hogy ez az erőszakfajta hogyan kapcsolódik a nők elleni erőszak és diszkrimináció más formáihoz. Varga elhíresült kijelentése pontosan nevezi meg azt a két lehetséges utat, amely az állam, a társadalom és a családok előtt áll. Vagy hűvérbirtokként tekintünk a nőkre, akiknek az a dolga, hogy megfeleljenek férjük uruk akaratának, vagy az emancipációt tekintjük a követendő útnak, vagyis a nők és férfiak egyenlőségét. Ehhez pedig az vezet el, ha mi férfiak lemondunk arról a jelenleg még születési előjogunkról, hogy megmondjuk a nőknek, mit tehetnek és mit nem. A férfi uralom áthatja a társadalom minden szintjét. A családon belüli erőszak elkövetőinek minden statisztika szerint 80-95% a férfi, nem csoda hát, hogy a nők házi munkával és gyerekneveléssel együtt átlagosan 5 órával többet dolgoznak naponta, mint a férfiak. Az országgyűlési képviselők 92%-a férfi, vagyis férfiak döntik el, hogy milyen időpontig és milyen körülmények között dönthet egy nő terhesség megszakítás mellett, és mikortól kell terhességre kényszeríteni. Mint ahogy férfi igazságügyi orvos szakértők szakvéleménye, ala, szakvéleménye alapján egy férfi bíró döntötte el, hogy Geré Ágnesnek börtönben vagy házi őrizetben a helye, és férfiak döntötték el azt, hogy olyan feltételekhez kötik az otthonszülést, hogy egyetlen nő se választhassa azt igazából. Nem sorolom tovább. A demokrácia, a modern állam és a gazdasági és társadalmi felemelkedés elképzelhetetlen minden társadalmi csoport, így a nők egyenlősége nélkül is. Nem egyenlő az a társadalmi csoport, amelyet megfélemlítenek, így az egyenlőség elképzelhetetlen a nők biztonságának szavatolása nélkül, a családon belüli erőszak elleni hatékony fellépés nélkül. Megjegyzem, ne legyenek kétségeink, hogy a Fidesz hirtelen ugye most meggondolta magát, hogy tehát, hogy nem gondolta meg magát a Fidesz, nem, nem hirtelen rájöttek, hogy ja, Halász Pálmának igaza van, hanem látják, hogy mennyien vagytok, és ezért hátrálnak meg. Szóval lesz még mit kiharcolni, ha bármi valóra válik abból, hogy tényleg lesz itt törvényjavaslat, hogy olyan törvény szülessen, ami tényleg megfelel a nemzetközi jó gyakorlatnak és valóban védi a nőket. Ne legyenek illúzióink a tekintetben sem, hogy csak a jobb oldal vagy csak a nemzeti oldal betegsége a nőgyűlölet az, MS, az MSZP és Bárányi a lényeget tekintve egyetértett ugyanis Vargával, vagyis abban egyetértettek, hogy nem kell önálló tényállás és az MSZP-nek múlhatatlan érdemei vannak a tekintetben, hogy az előző kormányzati ciklusok alatt elkaszálták a hasonló javaslatokat. Ezért tényleg minden politikai erőhöz szólok, illetve azok főleg férfi vezetőihez, ha tényleg érdekli őket a demokratikus értékek, vagy csak szeretnének bezsebelni nők, női szavazatokat, akkor idővel elkerülhetetlenné fog válni, hogy ki ne dolgozzanak egy olyan intézkedéscsomagot, amely biztosítja a nők biztonságát és egyenjogúságát a családi, társadalmi, gazdasági és politikai élet minden területén. Ez a demokratikus minimum. Köszönjük szépen. Következik Tóth Györgyi a Nanétól. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Tóth Györgyi vagyok a NAN Egyesület munkatársa, és éppen azon gondolkoztam az előbb, hogy pont tíz éve, hogy először itt tanúságtételt szerveztünk, akkor a színpadra elsősorban olyan túlélők érkeztek, és olyan megölt nők rokonai, akik szerették volna, hogy a törvényhozás is tisztában legyen azzal, hogy szükség van erre. Tehát ides tovább tíz éve, hogy kampányolunk más civil szervezetekkel együtt egy önálló törvényi tényállásért, és azt, mint az előttem szóló is mondta, ez az azóta hatalmon lévő összes kormányoknak a felelőssége, hogy ez nem történt meg. Épp ezért én nagyon örülök, hogy már ennyien eljöttek ide, és nagyon remélem, hogy ezt az energiát és ezt a figyelmet fent tudjuk tartani hogy ez nem annak szól, hogy milyen érzéseink vannak egy politikai párttal kapcsolatban, hanem valóban a nők és gyerekek biztonságáról szól. Valaki azt kérdezte tőlem tegnap, hogy van-e még értelme tüntetni, hiszen a e, kormány felelős politikusai azt mondták, hogy e, a hölgyek akarat előtt meghajoltak. Egyrészt engem megdöbbentett az, az, az, hogy még mindig nem értik, hogy ez nem a nőkről szól, és hogy van egy nem bántalmazó többség, amelyik nőkből és férfiakból áll, akiket ez érint személyesen, érinti családtagját, barátait, aki megszenvedte közvetlenül vagy áttételesen azt, hogy mennyire nem reagál a társadalom, és mennyire elszigetelt az, aki bántalmaznak, vagy aki segíteni próbál egy bántalmazotton. Megdöbbentő számomra, és az elmúlt tíz év lobbizása, egyeztetése ezt mutatta, hogy a bántalmazó kisebbség reakcióitól sokkal jobban félnek a mindenkori hatalmasok, mint a nem bántalmazó többségétől. Mindenkit kérek ezért, aki itt van és aki nem tudott eljönni, hogy támogat, hogy értessük meg végre közösen a vezetőinkkel, akármilyen helyzetben is vannak éppen, hogy többen vannak azok, és valóban ezzel lehet szavazni. És kérem, nagyon figyeljünk oda, az ígéret elhangzott, de már is megkezdődött ugyanaz, ami az első elmúlt tíz évet jellemezte, a megúszós, kipipálós egyeztetés típus, ahova például pont a Nanét és a Patent Egyesületet nem sikerült meghívni, azt a két szervezetet, amelyik lassan két évtizede közvetlenül dolgozik áldozatokkal, ismeri a nemzetközi jó gyakorlatot. A Kárpát-medencén, mintha nem szűrődne át mindaz, ami időközben már átmosott felettünk, hiszen Romániában, sőt Albániában is van önálló törvényi tényállás, ott is elismerték, hogy létezik ez a jelenség. Legyünk nagyon óvatosak akkor is, amikor azt hangzik el politikusoktól, hogy a gyerekek elleni erőszakra koncentrálunk. Bárki, aki mesterségesen megpróbálja szétválasztani a családon belüli erőszak különböző formáit, az valójában egyetlen fajta formáját sem veszi komolyan, cserben hagyja azokat a gyerekeket is, akiknek az édesanyját bántalmazzák, és akiket újra és újra visszalöknek bántalmazó apjuk karjába. Legyünk tehát nagyon figyelmesek, és tartsuk meg ezt az energiát. Hamarosan itt van november 25-e is a Nők elleni erőszak világnapja, ahol mindenkit várunk sok szeretettel majd a néma tanúk felvonulásra. Azt gondolom nagyon-nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy ez nem egy egyszeri fellángolás, és nem annak köszönhető, hogy egyetlen képviselő elszólta magát és kihangosította azt, amit tudjuk, hogy sokan mások is gondolnak, hiszen ezt mutatja ez az elmúlt tíz évnek a törvényhozási tehetetlensége, illetve látszatintézkedése, hanem mutassuk meg, hogy valóban most már nem vagyunk elszigeteltek, és mindannyian azt szeretnénk, hogyha változás történne, hogyha biztonságban élhetne az ember akkor is, hogyha nő és gyerek ebben az országban. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Következik új Zsuzsi. Manuela című dalt fogom elénekelni. 1808-ban, május másodikán szikrázó tavaszi napfény, és késő délután. Szívemben, szerelem, Karlitoszra gondoltam éppen, és jöttek a bérkatonák, és körülfogtak engem. Én, Manuela, csak andalogtam éppen. Én, Manuela, a szerelmem elébe mentem. Rám támadtak hatan, hetet szíven szúrtam, az ölemet kívánták ezren, és döftem az nyomban. Jöttek a mamelukok, voltak vagy háromszázan, és én, Manuela, csak a szerelmemet láttam. Ott a hídnál, a híd főnél, ott akadtam el. Gúzsba kötöttek minket, és úgy hurcoltak el. Keserű, sóhajok, öregek, gyerekek, lesz-e holnap, mi lesz velünk, túléljük-e ezeket? Én, Manuela, csak andalogtam, éppen. Én, Manuela, a halál torkához értem. Másnap hajnal tájban, a fal előtt, kint a téren, 409 társammal együtt a sortűzzel szembenéztem. Puskacsövek meredtek rám, 74. a sorban, és én Manuela, igazán fiatal voltam. Itt élek azóta, ez a város negyede. Sokan úgy is mondják, hogy a csodák pereme. Nem tudja senki sem, mit jelent az én nevem. Szerelem, szabadság, szabadság, szerelem. Én, Manuela, egy francia pék lánya, én, Marazánya, a spanyolok zsandárkja. Hallgassátok meg Kovács Virágot a Milla nevében. Virág vagyok, terhes, szerhasználó, szexmunkás csajokkal dolgozom. 36 éves vagyok, egyedülálló, heteroszexuális, gyermektelen Hogy miért? Azért, mert én így döntöttem. Mert jogom van eldönteni. Köszönöm. Lehet, hogy ez a jogom nincs törvénybe iktatva, de most megígérem nektek, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy ez megváltozzon ahogy van el arról dönteni, hogy árulom a testem vagy sem. Ahogy van el arról dönteni, hogyha gyereket akarok, azt egyedül szeretném vállalni, vagy a társammal. Legyen a párom azonos, vagy ellenkező nemű. Ahogy van el arról dönteni, hogy a gyermekemet otthon, vagy kórházban szeretném megszülni szabad szüléssel kapcsolatban fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a most házőrizetben lévő Geri Bárnes, amennyiben nem kap kegyelmet, két évre börtönbe kell, hogy vonuljon. Felhívom a figyelmet arra is, hogy lehetőségünk van levelet írni a köztársasági elnöknek, és kötelességünk is megírni ezt a levelet, mivel a szabad születés és mutatója országunk szabadságban. <clears throat> Jó. Jogomban áll arról is dönteni, hogy a gyermekem megszületése után otthon szeretnék maradni, vagy a karrieremet szeretném tovább építeni. Szabadnak születtem, és mint minden nőnek, így nekem is jogomban eldönteni a saját életemről. Az államnak pedig kötelessége biztosítani azokat a feltételeket, hogy ezeket a döntéseket biztonságban meghozhatók legyenek, és ne zárja el az utat a nők elől ne kezeljenek minket elesettebbnek, szerencsétlenebbnek, gyámoltalanabbnak, mint férfi társainkban. Az állam ugyan jelenleg a férfiak kezében van, de ennek itt és most véget kell vetnünk. A társadalomnak, a társadalomnak pedig az a feladata, hogy támogasson minket döntéseinkben. Hiszen a társadalmat férfiak és nők alkotják és hogy miként jöttünk a világra, nem adhat okot megalázásra, kihasználásra, kirekesztésre. Mi nők nem a lehetetlent akarjuk, pusztán egyenlő jogokat és egyenlő esélyeket akarunk. Nem szeretnénk férfiként élni, ellenkezőleg. Most akarunk csak igazán nők lenni. Az eheti parlamentben történő események a családon belüli erőszak tárgyalása kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy milyen helyzetben vannak ma Magyarországon a nők. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy férfiak egy része hogyan gondolkodik a ma Magyarországon élő nőkről. És ezt köszönöm nekik, hiszen ezzel elindítottak egy lavinát. Egyrészt bekerült a diskurzusba ez a téma, másrészt a parlamentben ülő kormánypárti nőknek lehetőségük volt megmutatni erejüket, hiszen pár nap alatt elérték, hogy mégis külön tényállásként szerepeljen a családon belüli erőszak. Most jött el az idő arra, hogy mi nők végleg ledöntsük a középkori bástyákat, és kivívjuk magunknak a szabad döntés jogát, hogy kivívjuk magunknak a régen állított egyenlőséget, amely csak úgy lehet eredményes, ha a bástyák ledöntése után végre elkezdünk cselekedni, építkezni is. Hangot tudunk adni azoknak a dolgoknak, amelyeket fontosnak tartunk Például a családon belüli erőszak kapcsán hangsúlyozzuk, és elérjük, hogy a törvény preventív jellegű legyen, és ne akkor lépjen közbe, amikor már folyik a vér. Most jött el az idő arra is, hogy a női kvóta megváltozzon a magyar parlamentben, hiszen ez hozhat nekünk igazi változást. A nőknek ugyanúgy meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a magyar társadalmat képviselhessék, hogy döntéshozók legyenek, mint hogy a férfiak is megkapják ezt az esélyt. Főleg annak tudatában, hogy a mai magyar társadalom több mint felét nők alkotják, ezzel szemben tízszer annyi férfi van a parlamentben jelenleg, mint nő. Ezért, ezért az igazi áttörést azt jelenteni, ha a parlamenti képviselők fele nő lenne. És ezt most célként kell Célként kell kitűznünk, mert nem akarjuk, hogy a férfiak helyettünk döntsenek. Most jött el az idő arra is, hogy kivívjuk a gazdasági egyenlőséget a nemek között, hogy elérjük, ugyanazért a munkáért ugyanannyi fizetést kapjunk, mint férfi társaink. Most jött el az idő arra, hogy felhívjuk a figyelmet a rászorultabb nők helyzetére. Legyen akár idős, akár beteg, akár egyedülálló anya, aki egyetemre szeretne járni, vagy csak vissza szeretne menni a munkahelyére. Menjetek be az egyetemekre, ahova jártok, és kérdezzétek meg, hogy miért nincs egyetemi óvoda és bölcsöde. Menjetek be a munkahelyétekre, és kérdezzétek meg, hogy miért nincs szoptatószoba. Elvárom, hogy a döntéseimet tiszteljék, mivel elvárom, hogy engem is, mint minden embert tiszteljenek. Igen, több szabadságot, több jogot, több tiszteletet a nőknek most. És egy utolsó üzenetem lenne, azt üzenem a köztársasági elnöknek, hogy adjon kegyelmet Geri Vágnesnek most. Köszönöm a figyelmet, és október 23-án a szabad sajtóúton a Milla tüntetésre várunk mindenkit szeretettel. Varga István takarodj, mint az összes haverod! Most pedig következik Tanos Áron, a Szolidaritás IFIK elnöke. Sziasztok! Mm, ma, Széke, ma Széke Sándor beszélt volna, de a felesége beteg, és úgy döntött, hogy inkább vele és a gyermekükkel marad, mert ezt így tartja helyesnek. Én Tanos Áron, 25 éves, párkapcsolatban élő, gyermektelen férfi vagyok. Kijelentem, nem verem a barátnőmet. Pedig valószínűleg kéne, hiszen a fidesz KDMP vonatkozó kutatásaiból az derül ki, hogy minél több gyerek van a családban, annál ritkább a családon belüli erőszak. Neveltetésemnek köszönhetően biztos, hogy nem fogom verni a gyermekeimet és a feleségemet. Nekem nincs szükségem arra, hogy állandóan azt demonstráljam, erős, hatalmas vagyok. Én jól érzem magam a bőrömben, én emancipált férfi vagyok. Attól viszont rosszul érezném magam, ha a társam és általában a nők szerepkörét ismét korlátoznák. Rosszul érezném magam, ha a párom, a nőbarátaim lehetőségei az önmegvalósításra csökkennének. Rosszul érezném magam, ha kívülről mondanák meg az identitásukat. Felháborít, ha a női szerepeket önmagukkal elégedetlen férfiak és nők ismét korlátozni akarják, mert ezzel a férfi szerepeket is korlátozzák. Ha a nők háztartásbeli szülőcsatornává degradálják, akkor a férfi agy és érzelmek nélküli tenyészbikává válik. És akkor megalkotnak ezzel a két csoport, na, és, és akkor megalkotnak egy két csoport szembeállításán alapuló hierarchikus, patriarchális középkori társadalmat. Mi ezt nem akarjuk. Felejtsük már el, hogy a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek. Felejtsük el, hogy a férfi a teremtés koronája. A Fidesz KVMP tudományos kutatásait nem publikálta semmiféle tudományos szaklapban, nem is fogja, hiszen nincsenek tudományos kutatásai. Dr. Varga István és társai felháborító baromságokat beszéltek a családon belüli erőszakkal kapcsolatban. Követeljük a törvényjavaslat újra tárgyalását napközben, hogy a képviselők jelen legyenek és ne aludjanak. Követeljük, követeljük szakértői anyagok felhasználását, követeljük, hogy ez a nagyon speciális, rejtőzködő típusú erőszak legyen speciális és önálló tényállás a magyar büntető törvénykönyvben. Itt állok a színpadon, és olyasmit követelek, ami meg fog valósulni. Hiszen több mint három nappal, azaz több mint 72 órával a botrány után a fideszes képviselő hölgyek állítólag rájöttek, hogy minden tekintetben védhetetlen az, ami az éjszaka leple alatt történt. És hirtelen törvényt akarnak. Külön tényállást. Hirtelen fontos lett, idézem, hogy százezer nő odaáll az ügy mellé. Nagyon kérjük a Fideszt, tovább, ne szórakozzon velünk! Ha ez csak most jut eszükbe, akkor nem gondolják komolyan, csak védik magukat. Az a több mint százezer aláírás nőké és férfiaké, akkor is ott volt, amikor éjszakára tűzték napirendre a népi kezdeményezés megtárgyalását az a százezernél is több aláírás akkor is ott volt, amikor az a néhány kóda, fide, kósza, fideszes és kdmp s képviselő, aki jelen volt az ülésteremben, megosztotta velünk mélyen nő és emberellenes felfogását. Amit nem követelek, hanem határozottan kijelentek, a mindenkori kormányoknak nem lehet beleszólása a magánéletünk legfontosabb döntéseibe Nincs joguk még gondolatban sem kotorászni a férfiak ágyéka és a nők méhe környékén. Ezzel szemben kötelességük olyan törvényeket alkotni, amelyek megvédik a családokat. A parlamenti vita során állítólag egy fideszes férfi képviselő bekiabált, de hát kihalunk, én nem tudok szülni. Üzenem neki, igen, a dinoszauruszok kihalnak. Ez az ő sorsuk. Vagy túl kicsi az agyuk, vagy túl messze van a testük többi részétől. Várjuk, hogy a dinoszauruszok után a nőgyűlölet is kihaljon. Köszönöm. köszönjük, és most pedig hallgassátok meg Halász Pálmát, az aláírások gyűjtésének kezdeményezőjét. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki aláírásával igazolta, hogy szükség van erre a törvényre, aki csak azért tette, hogy a szomszédját, rokonát, barátait védje, vagy azért, hogy a gyereke ne kerüljön ilyen helyzetbe. Én azt gondolom, hogy most a civil kontroll, mint olyan elindult, és bemutatjuk azt, hogy mi vagyunk, létezünk sokan ebben az országban, és azt is, hogy a mi szavunk kell, hogy odaérjen. Én összegyűjtöttem ezeket a könycsepeket, amelyek egy-egy aláírással itt a papíron rögzültek és továbbadtam. A civil kezdeményezés az eddig tarthat, hogy demokratikus úton összegyűjtjük, oda nyújtjuk, és kérjük, hogy napi rendét tűzzék, és érdemi vitát folytassanak rólunk, mert a család ez mindenkit érint. Most láthattuk, hogy milyen az érdemi vita, és azt is láthattuk, hogy mi lesz hétfőn. A szavazást mi is várjuk, én is nagyon várom. Én is ugyanolyan egyetlen egy szavazással, egy aláírással tehettem oda a névjegyemet, és pusztán annyit tettem, hogy egy katalizátor voltam ebben a folyamatban, mert amit az ENSZ főtitkára 2005. február 3-ai opcionális jegyzőkönyvében egy magyar nő ügyével kapcsolatosan írt, azt én nagy nehézségek árán kihoztam az esélyegyenlőségi minisztériumból, elolvastam, döbbenten ültem, hogy senki semmit nem tesz, és én nem tudtam szó nélkül tovább lépni, alapítványt hoztam létre, hogy formája legyen az egésznek, és a saját pénzemből postafiókot béreltem, hogy nézzük meg, mit gondolnak erről az emberek, és nézzük meg, mit gondolnak erről a döntéshozó pozícióban ülő honatják és honanyák, mert a a döntés és a jogalkotás az ő kezükben van. A jogalkalmazás során látjuk, hogy mennyi hibát követnek el, és azt is látjuk, hogy visszaélésszerűen működnek. Áldozat hibáztató magatartás van, és és intézményes bántalmazás. Amit most itt nagyban láthattunk az éj alatt, az történik kicsiben. Ugyanez. És én csak egy kérdést tennék fel. Ki védi meg? Ki védi meg a bántalmazott, megalázott családon belüli erőszakot elszenvedettet? akinek még lehet, hogy a gyerekét is tovább kell védelmeznie, nem csak élete agresszívé vált párjától, hanem az elvileg segítségükre létrehozott törvények, és az azok hivatásos témairányába fásult, képzetlen, íróasztalukba kapaszkodó bürokratikus hivataldokaiktól. Miért van az, hogy a képviselőink saját fizetésük megállapítására és megszavazására tudnak időt, energiát fordítani az országházában, de miközben hetente meghal egy nő, és minden hónapban egy gyerek a legközelebbi hozzátartozó keze által, ez a tény nem ér meg olyan törvény, mint például a családon belül erőszak önálló büntető törvényi tényállásá nyilvánítása, mely a világ számos demokratikus országában már azért jól működik. Ezen a területen még Románia, Bulgária, de még Albánia is előttünk jár. Érdekes, hogy az országnak háza ezen irányba miért nem akar jól működni. Nincs jogbiztonság, és a jogvédelem az is csak beszédtéma. Az egyenlőségről már nem is nagyon szólunk, hiszen nincsen ez, ez sem. Bár az adott minisztérium biztosan sok, millió, sok milliós költségvetéssel gazdálkodott az adófizetők pénzéből, akik reményekkel telve várták működését és hitték, lesz olyan szervezet, amely lefogja az ütésre emelkedő kezet, vagy ha mégis elcsattan az a pofon, lesz, aki mégis az Európai Uniós normáknak megfelelően érvényt szerez ennek a törvénynek. Sajnos nincs törvény, és csak egy újabb illúzió. A béketűrő azon egymillió választó illúziója egy olyan országról, ahol érvényt lehet szerezni az emberi méltóságon esett csorba kiküszöbölésére, ahol nem kell az ENSZ Szidó Bizottságától segítséget kérni emberi jogaink védelmére, hiszen ezzel is hazánk büszkélkedhet, hogy 14 oldalas, azaz országot bűrészességgel vádoló elmarasztaló végzés Magyarországgal szemben amelyben leírják egy magyar nővel kapcsolatosan, hogy bűnös mulasztása van az államnak. 2005-ben született ez a végzés, és hat hónap haladékot kapott az ország. Hol van ez a megfelelő törvény, hogy végre az eredményről is beszéljünk, mert ha csak egyetlen ember nem hal meg eredménytelenül, akkor már megérte, hogy összefogtunk. bizonyítottan nem lesz más ember a tegnap még, még tipikus bántalmazói attitűddel élő, holnap is ugyanúgy tenni fogja az ő nézetei szerinti bántalmazásokat, ha senki nem kötelezi sem terápiára, és ha nem kap visszatartó erejű szankciókat. Az állam úgy érzem eltévesztette az irány. A legkisebb ellenállás törvénye szerint bünteti az elkövetőt tettét. Leginkább a gyereket sújtja a kiemeléssel, majd az anyát, az anyaotthonok embertelen körülményeivel. Végül ki lesz az egész ügy nyertese, hát a bántalmazó, akit senki nem kérdez. Miért? Hiszen dupla esélye van a győzelemre. Ha ő elvétené, se baj, majd az állam befejezi. És egy újabbat sújt a szegény, agyonterhel gyerekeit is mentő emberre, vagy az örök hallgatásba kényszeríti, rágalmazási perekkel sújtja, és így jobb lesz a statisztikánk, statisztikánk is. Jogosan tehetjük fel a kérdést, miért van ez a sztereotípia még mindig hazánkban? A válasz egyszerű, mert megtehetik, hiszen semmiféle szankciókat nem alkalmaznak erre vonatkozólag hathatósan. A meglévő törvényeket sem tartjuk be. Törvényi tényállás nincs a családon belüli erőszaknak hazánkban, és ami kontinentális jogrendszerünk így nem tudja kezelni, ha még fogalmunk, még meg se fogalmaztuk ezt. Kinek az érdeke, hogy így zajlanak ezek az események? A cél a fontos, emberi és szabadságjogaink maximális tiszteletben tartása. Már állattartásra is született törvény, de valóságos és hathatós családok belüli erőszakra még nem. Hazánkban talán jobb kutyának lenni, mint gyereknek, az ENSZ szerint a harmadik világnál rosszabb helyzetben van az a nő, aki ilyen helyzetbe kerül. Pedig minden ötödik családban, minden harmadik nő érzi ezt ma már kis hazánkban, és a világ 40 legrosszabb helyezést elért országában benne vagyunk, ahol rossz gyereknek lenni, mert ilyen helyzetekben senki sem védi meg jogait. Kinek az érdeke, hogy egymillió bántalmazott ember jogai ne érvényesülhessenek? Senki sem tudja, mikor lehet áldozat. Önnek mit ér az élete, és kivédi akkor meg, ha ilyen helyzetbe kerül. Amíg nem esett át a családok belüli erőszakon, gondolkodjon és még ne válaszoljon. Csak ne legyen közömbös, egyet kérünk, mert gondoljon arra, hogy önt akkor kivédi meg. És köszönöm még egyszer, és várjuk a hétfői szavazást. Következik Jenei Orsi, az Amnesty International Magyarország nevében. Üdvözlök mindenkit, és nagyon, nagyon nagy öröm, hogy, hogy alig látszik az tömeg vége. Nagyon fontos dolog miatt vagyunk ma itt, és talán nekünk is köszönhető, hogy ma itt lehetünk. Az Amnesty international képviselem, egy olyan nemzetközi szervezetet, amely az emberi jogok érvényesítéséért küzd. Hogyan küzd? Hát úgy, hogy hétköznapi civil emberek összeállnak akkor, hogy a kormányok megpróbálják eltussolni a jogsértéseket. Hogy a kormányok megpróbálják úgy beállítani, hogy a nőket, az, az erőszakot elszenvedő nőknek nem kell plusz védelem. Az Amnesty International úgy működik, ahogy a héten mi is működtünk ma. Elértük azt, hogy amikor még a tüntetés szerveződött, akkor még eredetileg nem azért voltunk ma itt, mint amilyen ígéretekért most itt állunk. Magyarországnak nem csak, Magyarország nem csak tartozna a többséghez tartozó nőknek azzal, hogy megvédi őket az ilyen megalázó cselekményekkel szemben, de kötelessége is ezt tenni. Kötelessége ez mindazon nemzetközi egyezményekben, EU-s okmányokban és egyéb jogilag kötött dokumentumokban, amelyekben erre ígéretet tett. Ezeket megígértem, viszont azt gondolom, hogy azt is elmondhatjuk, hogy helyesen cselekszik egy demokratikus kormány, amikor bátor ahhoz, hogy megváltoztassa a véleményét, hogy beismerje, hogy hibázott. Ez egyben nekünk is egy nagyon erős eszköz most a kezünkbe, mert most ígéretet tett arra, hogy hatékonyan fel fog lépni. Fel fog-e lépni hatékonyan? Vajon elérhetjük-e, hogy fellépjen hatékonyan? És miért érhetjük el? Azért, mert mindenki, aki aláírta a kezdeményezést, aki kezdeményezte a, a, a, a kezdeményezést, akik posztoltak a Facebookon, akik, akik itt vannak, akik itt akartak lenni, vagy akik akár azért csekkolnak most be, hogy egy ilyen modern aktivizmus eszközt említsek, hogy minél több emberhez jusson el a hangunk, azok mind-mind tesznek azért, hogy kikényszerítsük a kormányból azt, amire ígéretet tett. Folytassuk azt, hogy összefogunk, és folytassuk azt, hogy kikényszerítjük a jogaikat a kormányból. Folytassuk azt, hogy nem engedjük, hogy üres ígéretekkel, munkacsoportok létrehozásával elhitessék velünk azt, hogy tesznek, és nem tesznek. Folytassuk, hogy itt vagyunk, és folytassuk, hogy szólaljunk meg, hogyha fel kell szólalnunk. Köszönöm. Azt hiszem ebben mindjárt egyetértünk. Most hallgassátok meg Szalai Kriszta színművészt. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én a színpadon keresztül 16 éve képviselem a családon belüli erőszak áldozatainak a sorsát, illetve mutatom meg. 16 éve ez egy prózai darab, ilyen darab nincs ma Magyarországon. Azért van ez, mert rengeteg, rengeteg érintett ember van, még ha csak egy szóval, még ha csak egy mondattal is. Megkérhetlek benneteket, hogy tegye fel a kezét az, aki érintett ebben a témában, családon belül, hál' Istennek nem túl sokan, meg kell mondjam. Nem bírom ki, vagy nem bírtam ki azt, hogy egy pár szót ne szóljak, mielőtt ágens írását felolvastam. Egyetlen egy dolgot nem mondtak el előttem, mégpedig azt, hogy nem vagyok tüntető, és nem vagyok lázadó fajta, képviselő vagyok, és mindenkit arra biztatok, hogy a, a fejünkben tegyünk rendet hogy mi képviselünk valamit, nem tüntetünk, hiszen akik a parlamentben dolgoznak, azok a mi beosztottjaink, mi fizetünk nekik. Tehát legyünk képviselők, mindenki legyen képviselő az adott történetben. Amit én a tévében hallottam az említett úrtól, hogy a nőkről beszél. Egy képviselőnek sokoldalúnak kell lenni, szociálisan érzékenynek, tanultnak, mi minden szaktudás, tehát sok mindent sorolhatnék, ha még humora van, ugye az sem árt. De hogy a családon belüli erőszakot így felfogni, 16 éve foglalkozom a témával, mint színész, sokkal többről szól. Szól a gyerekről, aki megéli mindezt, aki látja ezt. És ne lőjetek le, szól arról, aki üt, aki ver, és nem csak nőt, vagy bocsánat, nem csak nőt ütnek, hanem férfit is férfiről is tudok, akit legyógyszerez a felesége. Tehát én azt gondolom, hogy aki megteszi, az is egy önbizalomhiányos, kommunikációhiányos és és beteg ember, akit kezelni kell. Tehát azt gondolom, hogy nem csak az a megoldás, hogy ott le kell ültetni, vagy meg kell büntetni, hanem kezelni kell. És ehhez kell egy sokoldalú, látásmóddal rendelkező ember, vagy emberek bizony, akik ott ülnek benne a parlamentben, akik a mi beosztottjaink. Én most ágen sorait szeretném veletek megosztani az említett gyerekekről, a bennünk rejlő gyerekekről, mert mindenkit ért egy-egy mondat gyerekkorában, hogy például belőled nem lesz semmi, vagy te nem ér semmit, vagy te csúnya vagy, vagy te ilyen vagy, olyan vagy. Ezt cipeljük egy életen át. Ágens, író, költő, remélem, hogy sokan ismerik, ha nem, akkor most hallhatjátok a sorait, a saját történetét írta meg. Mindennek rendelt ideje van. Elérkezett az idő, a kijelölt. Az órát nézem, Öt óra van. Mert mindennek rendelt ideje van. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje a szögdelésnek. Ideje a verésnek, és ideje a megbocsátásnak. Öt órakor van az ideje. Kirendel az előszobába, még pisilnem kell, mondom. Előkészítettem az újságpapírt, olvastam, véd az ütéstől a nadrágomba tömöm a bugyi és a harisnya közé, készülök a verésre. Ő is azt teszi, leakasztja szögről a korbácsot, rossz voltam, meg kell büntetnie. Hazudtam, vagy elszöktem, lehet, hogy loptam is. Egyes kaptam, vagy verekedtem az iskolában, vagy a gyakori intők egyike miatt, már nem tudom. Teszem a dolgom. Rettegek. Volt, hogy könyörögtem, már nem teszem az előírt időben bekövetkezik, aminek lennie kell. Anyám szótlanul tesz-vesz. Úgy gondolja, helyes a kijelölt idejű megtorlás. Majd megírja az igazolást, tornából felmentve a hurkák miatt, mit a korbács okoz. Na, gyere! Szól. Megyek. Én a bokám szorítom, ő a fenekem üti, így szoktuk sírok vagy sikítok, mert annyira fáj, ha nem bírom, mégis könyörgőre fogom. Ami nincs. Mármint könyörület. Lemegy a program, amennyi megnevezve volt. Kettő, négy, öt, volt már hat is. És ha nagyon ordítottam, még egy ráadás. Jobban járok, ha halkan leszek. Csöndet parancsolok magamra, gondoltam rögtön, még az üvöltés alatt sejtettem, hogy megkapom a magamét, megint a délutáni alvás után. Ő alszik, és bízom a papírban is, amit ma kipróbálok. Tehát fogom, már erősen meghajolva hallom a kérdést, tudom-e miért? Tudom, felelem vagy sírom, mindjárt bekövetkezik, tartom az egyességet, bizonygatom, hallgatok, oda tartom magam a büntetésnek. Nem szól, mikor jön az ütés, váratlan húz rám, előre bukom, vissza, ordítja. Lerántja a nadrágom. A legvastagabbat vettem föl. Előbukik a papír, kitépi, már a bugyim húzatja velem lefelé, előre! Hallom a hangját. Annyira fáj. Úgy csíp, hogy szerteszán minden fogadalom. Vonyítok, zokogok, könyörgöm, sikítom, hogy fáj! Ha elvesztem az egyensúlyom, már ugram is. Minden a terv szerint menjen bokafogás, az eszköz lecsap, nálunk a pofon nem elég. Annyira rossz vagyok, tényleg, nem tehet semmit, fegyelmezni kell, nem kímér erővel üt, pedig mesztelen vagyok. Ilyet még nem csinált. Ha elfekszem, visszaránt. Már elugrom, mikor a bőrömhez ér a korbács. Elviselhetetlenül ég, belemar a hólyagokba, a kezemmel próbálom védeni, rácsap arra is az ajtónak esem. Lecsúszom a földre. Folyik a könnyem. Nincs hangom. Tátogok. Tompa zúgás a test. Egy hullám fut még át, erős lökés, ismerem az állapotait, mindjárt elmúlik. Aztán csak a sebeket kell ápolni. A tükörben meglátom a szemem, mikor fölparancsol. Tágra düllett, moccanatlan. Kér bocsánatot! Bocsánat, suttogom. A szobából a hugom zokogását hallom, legyünk túl ezen. Nem tudom, anyám hová tűnt. Bocsánat, fejezzük be, persze, nem ellenállok, hanem megalázom magam. Bocsánat, legyen vége így. Kérem a bocsánatot négy vagy öt volt, nem tudom. Majd megnézem a tükörben a csíkokat. Megszámolom. Remélem, hogy kevés csíkot kell megszámolnom Magunkon és a körülöttünk levőkön. Sok erőt Most pedig megkérlek benneteket, hogy egy perces néma, némasággal adózzunk az áldozatok emlékének. Köszönjük szépen! Most pedig Langer Ármin következik a Szim Salom Egyesület nevében. Sziasztok társak! Langer Ármin vagyok, a Simsalon Progresszív Zsidó Hitközség vezetőségi tagja. Férfi, és az ilyen Varga Istvánok kihozzák belőlem a feministát. Balomon Dóra, aki rávette zsinagógánkat, hogy nevünkkel támogassuk a mai rendezvényt. Hogy miért nem ő beszél, annak az az, az egyszerű prózai indoka, hogy, hogy munkahelyén nem tanácsolták neki, hogy aktívan részt vegyen a mai tüntetésben. de nem fogok olyat mondani, amivel ő ne értene egyet. Szokás a himsovinizmust a zsidó-keresztény kultúrkör alapjára, a Bibliára visszavezetni, és ez a vád nem teljesen alaptalan. Ha az ember meghallja azt a szót, hogy zsinagóga, akkor sokunknak elsőre eszébe jut, hogy különülnek nők és férfiak, hogy a nők nem olvashatnak a tórából, és sok egyéb jogtól meg vannak fosztva, Sőt, valószínűleg többetek ismeri azt a hagyományos áldást, amit évezredek óta meg annyi zsidó férfi minden reggel elmond, és ami úgy szól, hogy áldott vagy örökkévaló Istenünk, világ kormányzója, aki nem nőnek teremtett. Lehet fütyülni, mert egyetértek a fütyüléssel. Úgyhogy ezek után felmerülhet a kérdés, hogy akkor egy zsidó hitközség miért áll ide ki, és miért támogatja ezt a demonstrációt. Itt jövünk éppen mi, a progresszív zsidók, akik a vallásos zsidóságnak világszerte több mint 60%-át alkotják, és akik például az előbbi frázist úgy használják, hogy áldott vagy örökké való vil, ö, Istenünk, világ kormányzója, aki saját képére teremtett. Magyarországon három ilyen hitkösség létezik. A, a Bétorim reformhitközség, a Dorhálás közösség és mi az Szimsalom, megjegyzem, az Orbán kormány által megalkotott egyház törvény. az összes létező zsidó közösség közül csak ezt a hármat nem ismeri el egyháznak. Most a nők lázadása tüntetésen készült hanganyagból hallhattak egy pár részletet. A teljes hanganyagot a a műsor ö, blogján lehet megtalálni, amelynek címe lmv.hu per mindenki joga. Thank you for listening to the Mendenki Yoga radio show. You can always find us online at lmv.hu slash Mendenki Yoga. You spell Mendenki Yoga like this, M-I-N-D-E-N-K-I-J-O-G-A. You can also find us on Facebook. Just type in Mendenki Yoga. You can also find us on Google+. <laughs> and you can send us email, um, Yoga at mailbox.hu. Uh, we always love to hear your emails. Thank you very much for listening and talk to you again this coming week. boldogok, akik őrzik a jogot, akik az igazságosságot képviselik minden időben. A zsidó naptárban ma este jön el az új év. Pár óra múlva már 5773-at írunk. Köszönjük! A hagyomány szerint ezen a napon három könyv áll nyitva az örökkévaló előtt. Az egyik a jók, a másik a közepes, a harmadik pedig a rossz emberek könyve. Kívánom mindannyiótoknak, hogy a jók könyvébe kerüljetek bele, bár szerintem aki egy ilyen tüntetésre. tüntetésre eljön, annak fix helye van már ott. Köszönjük szépen, hogy az igazságosságot képviselitek. Sanaka jó évet! Thank you. Köszönjük szépen. És most hallgassátok meg Bornai Tibor dalát. Miért van az, hogy eltévedni könnyű, s hogy sokkal több az erdő, mint a rét? Miért van az, hogy úgy érezzük néha, felettünk az ég túl sötét? Miért építünk szép szavakból várat, hogy elbújhassunk jól egymás elől, és miért hisszük, hogy elvesztettünk mindent, ha vár egy szép napon összedől. Ne válaszolj, ne válaszolj, ha kérdezel, az többet mondhat el. Ne válaszolj, ne válaszolj, és boldogabb leszel. Miért ígérünk hűséget, szerelmet, és égre, földre miért fogadkozunk, és miért teszünk úgy, mintha meglepődnénk, ha kiderül, hogy könnyen változunk, miért hiszünk még mindig önmagunkban, és megnyugodni miért nem tudunk. Ne válaszolj, ne válaszolj, ha így teszel, a lényed tűnhet el. Ne válaszolj, ne válaszolj, és boldogabb leszel. És hol vannak ma már a fényes eszmék? A szabadság, az ész, az értelem. Meddig kell egy szebb jövőre várnunk, hogy egy kis virág megint fontos legyen? Meddig kell egy szebb jövőre várnunk, hogy egy kis virág megint fontos legyen, ne válaszolj. Köszönöm szépen. Következik Péter Finovák Éva, Nap Nők a Pályán Egyesület nevében. Sziasztok! azt szeretném mondani, itt visszacsatolva az előzőre, hogy nagyon sok spenótot meg kell még enni Varga Pistának, hogy engem könnyekre fakasszom. De azt hiszem, hogy inkább ő fog könnyekre fakadni hamarosan. A látszat az, mintha most föl lehetne lélegezni. De ez ismétlem csak a látszat. Semmi sincs megoldva lányok. Varga Pityu nem csak együl a parlamentben. Mondataival az ország férfi lakosságának sajnos jó része egyetért, nyilván tisztelet a kivételnek. Varga Istvánok tíz, százezreivel, millióival kell még megértetni, hogy miért szalonképtelen, miért felháborító, miért vérlázító az a gondolkodás, amit jelen pillanatban képviselnek. Már réges-régen foglalkozni kellett volna a nők helyzetének tarthatatlanságával, akkor most nem jutottunk volna ide ha a mai, sőt, ha már az előző parlament is a női kvóta alapján működött volna, akkor ez a probléma fel sem merülne. A női kvótát bevezető törvényjavaslat természetesen kétszer is elbukott, 2007-ben is és 2008-ban is. Nyilván sok minden sokkal fontosabbnak tűnt ennél. Úgy tűnt, mintha csak arról lenne szó, hogy néhány nőt a tűz közelébe engedjenek-e, vagy se. Úgy tűnhet, hogy csak arról van szó, hogy jobban érzik-e magukat ebben az országban azok a nők, akiknek politikai ambíciói vannak. Pedig a lényeg nem a közérzet, hanem az, hogy egy korszerű, toleráns, szabad és erős demokráciában akarunk élni, vagy megmaradunk a és urambátyám világban. A nők az egyetlen kisebbség ebben az országban, amely többségben van. Úgy van. Többen vagyunk, mint a férfiak. Többen. Vegyük már észre, hogy ez mekkora erő. És akkor mi a magyarázata annak, hogyha többen vagyunk, hogy 91% férfi ül a parlamentben? Az elnyomás. Igen. Az az elnyomás, ami Varga képviselő urat fölbátorította arra, hogy kimondja ezeket a bődületes baromságokat, amelyeket kimondott. Az, Szegény feje nyilván azt hitte, hogy ezért majd kap egy kis dicséretet, vagy megsimogatják a buksiját, vagy egy kis közgép megrendelés lecsúszik, vagy egy kis állami földterület esetleg. Az. Azt hitte, hogy így kell beszélni. Azt hitte, így kell beszélni. Azt hitte, hogy így beszél egy rendes, konzervatív magyar férfi. Hát nem így beszél. Pista. Ennek a gondolkodásnak kell véget vetni. De ezt a gondolkodást nem tudják véget vetni a legjobb szándékú férfiak sem. A férfiak nem tudják a Varga Pistiket átnevelni. Erre igenis egy olyan társadalmi közegre van szükség, ahol a családban, nem csak a családban egyenlő társ a nő és a férfi, hanem a vezető pozíciókban és a parlamenti pacsorokban is egyenlő arányban foglalnak helyet. Erre egyetlen törvény már garanciát tudna nyújtani, egy olyan kvóta törvény, amely garantálja, hogy legalább a pártlistákon egymást követve szerepeljenek a nő és férfi jelöltek. A törvényhozásnak kellene élen járnia a példamutatásban. Az ilyen, mintha megalap, mint a megalap, megalapozná a társadalmi gyakorlatot. A nemzetközi példák is azt igazolják, hogy ezek a dolgok sehol nem mentek maguktól. A rossz társadalmi reflexeken és az elavult gyakorlatokon csak is, csak is ilyen törvényekkel lehet változtatni. Törvények szüntették meg a jobbágyságot, a rabszolgaságot, és a törvények garantáltak nekünk választói jogot. Most a nőképviselet arányosságának megteremtésére jött el az idő. Nem nyughatunk, amíg a magyar parlament nem garantálja, hogy a nők egyenlő eséllyel vehessenek részt az ország dolgainak intézésében és a közgondolkodás alakításában. Nem nyughatunk. Köszönöm. Következik Antoni Rita, a nőkért.hu szerkesztője. Kedves egybegyűltek, nők, férfiak, polgártársak, barátaim! Szép számmal összegyűltünk a mai napon, azonban a családon belüli erőszak elleni küzdelem Magyarországon nem most, nem ma, nem ezzel a tüntetéssel kezdődött. A témával foglalkozó szakemberek, civil és nonprofit szakmai szervezetek másfél évtizede követelik, hogy az állam vállaljon felelősséget az áldozatokért. Vagyis ma már lassan nagykorúvá érik az a gyermek, aki a mozgalmaink alakulásakor született. És az őt környező világ még mindig erőszakos. Azóta várjuk, hogy az állam tegyen hathatós lépéseket a megelőzés, a bűnözők megfékezése és az áldozatok támogatása érdekében. Az állam több egymást követő kormány ezt a követelésünket másfél évtizede figyelmen kívül hagyta. 2012-ben az új BTK-ban sem kodifikálták a családon belüli erőszak törvényi tényállását. Ezért tavaszán azonban Halász Pálma kezdeményezésére összegyűlt annyi aláírás, amelynek birtokában, ha szabályozni nem is, ne tárgyalni kötelező volt a javaslatot. A magyar parlament néhány nappal ezelőtt össze is ült megvitatni a több mint százezer állampolgár egybehangzó akaratát, ám ezt a kötelező feladatot éjfél utára időzítette, ezzel kifejezve, mennyire tartja fontosnak a magyar nők megbecsülését, amihez a hölgyezés és a liftben előreengedés nem elég. Hölgyeké az elsőbség, nőké a jog! A tárgyalás során ráadásul rögtön olyan szavak kezdtek el röpködni a levegőben, mint emancipáció, önmegvalósítás, karrierépítés, és ezek kapcsán megjelent a férfi gyűlölet víziója, vagy inkább paranoiája is. Ez több kérdést felvet. A bántalmazásmentes életre való igény miért lesz rögtön alapvető emberi jog helyett radikális feminista követelés? az erőszak ellenzése miért lesz rögtön férfi gyűlölet. Ugye nem kell feltétlenül baloldalinak, nőnek vagy feministának lenni ahhoz, hogy valaki a családon belüli erőszakot elítélje. Ugye szükséges, hogy az ellen hathatós intézkedéseket várjunk el az államtól. Nem az erőszak elítélése a férfi gyűlölet, hanem az erőszakot tűrni, az ellen nem tenni semmit az a nőgyűlölet. A kabaréba hajló tárgyalás szakmai megfontolások helyett további tévutakra siklott. Politikusaink részéről a képbe jött egy olyan megközelítés is, hogy mielőtt érdemi lépések szintén megvédik a magyar nőket, a magyar nők is tegyenek le valamit az asztalra. Azaz nem az asztalra, hanem a szülőágyra, ahol állítólag fontosabbak vagyunk, mint a munkahelyükön már akinek van még munkahelye. Igen, félreérthetetlenül elhangzott, hogy a magyar nők előbb szüljenek. Még a normatív gyermeklétszám is megállapításra került, és majd utána esetleg megkapják az alapvető emberi jogaikat. Ezzel szemben nem csak azt tudjuk ellenvetésként felhozni, hogy számtalan nő nagyon szívesen vállalna gyereket, csak nincs miből, és nincs miért, és nincs hova. Azáltal gyermeknek, és a kormány részéről a gyermekvállaláshoz a magyar nőknek kioktatás és ideológiai súlykolás helyett a megfelelő életszínvonal megteremtésére van szüksége. Inkább ezen munkálkodjon a kormány. Azt is megemlíthetjük elrengetésként, hogy a gyerekszám és a családon belüli erőszak valószínűségének aránya éppen fordított. A több gyermekes nő éppen hogy jobban ki van szolgáltatva a bántalmazónak, mint a gyermektelen semmiféle utólagos elhatárolódás nem teszi, meg nem történté a tény, hogy politikusaink a hozzáértés ímértékű hiányával, az empátia ímértékű hiányával nyúltak ehhez az igen fontos témához. A kormány viselkedése a nőkkel szemben eddig meglehetősen hasonlított a bántalmazás forgatókönyvére a bántalmazó általában egy megadott forgatókönyv szerint viselkedik. Először a partnert alacsonyabb rendűnek tekinti önmagánál, a problémát bagatellizálja, aztán követeléseket támaszt vele szemben, hibáztatja az áldozatot. És amikor az áldozat öntudatára ébred és fellázad, akkor fogadkozni és ígérgetni kezd. A kormány eddig ugyanezt a forgatókönyvet követi életűnek tekintette a nőket, a velük szembeni erőszak problémáját elbagatelizálta, vagy követeléseket támasztott velünk szemben, hogy előbb szüljünk, áldozatokat hibáztatott, és amikor a nők öntudatra ébredtek és fellázadtak, hirtelen elhatárolódott, visszakozott, bocsánatot kért és változást ígért. Reméljük, hogy a forgatókönyv nem a szokásos módon fejeződik be, azaz nem újabb bántalmazással, és az iménti fázisok ciklikus ismétlődésével, hanem valódi változással. Ez most egy páratlan lehetőség a kormánynak. A szakszerű, hatékony törvény megalkotása érdekében követeljük a civil szervezetekkel való együttműködést, a NANE, a patent, a stop férfi erőszak bevonását. Azok hozzáértő, a témával évek, évtizedek óta foglalkozó szakembereinek egyenrangú tárgyaló félként való bevonását. Ezért vagyunk ma itt! magyar állampolgárokról, mégpedig százezretről van szó, akiknek életét és szeretteik, barátaik, munka és iskolatársaik életét teszi lehetetlenné, tragédiává a mindennapos erőszak, amitől nem véd megfelelően a jog, nem segítenek hatékonyan a szociális szolgáltatások. Bonyolult, sokakat személyesen érintő probléma ez. Mégis kevesen ismerik fel, milyen fontos lenne magukénak érezni és foglalkozni vele. Ezzel magyarázható, hogy a nők elleni tömeges erőszak jelenségével eddig jobbára csak kis létszámú emberi jogvédő csoportok foglalkoztak. Most viszont szerencsénkre a hétfői családi, par, családias parlamenti vita résztvevői dilettáns szónoklataikkal és hímsoviniszta kiszólásaikkal voltak szívesek olyan hangulatot teremteni, hogy a női jogok iránt érzékeny polgároknál jóval szélesebb kör tudtunk a felhívásunkkal elérni. Tulajdonképpen köszönet illeti őket azért, hogy a szakértelem, az empátia ilyen tökéletes hiányával nyúltak egy ilyen fontos témához, ami a gyakorlatban nem kevesebb, mint 5 millió embert érint, és ez az 5 millió ember Magyarországon 1945 óta nem mellesleg a szavazótábor fele. A nők, hogyha összefognak, hatalmas politikai erőt alkotnak. Most itt vagyunk, itt vagyunk, és a megszülető törvény megalkotásával követeljük a civil szervezetek bevonását. Ne húzzátok ki a gyufát, fiúk! Köszönjük szépen! És ezzel végére is írtunk, értünk a tüntetésünknek. Kérjük szépen, hogy békében menjetek haza ezekkel a gondolatokkal, és figyeljünk oda, hogy mi fog történni a parlamentben. Sziasztok, és nem hagyjuk abba! Sziasztok! Sziasztok, és adjátok tovább az elérhetőségünket. Mindenki hozzon ne egy ember, ötöt. Nem hagyjuk abba. szervezők nevében ezennel bezárjuk a tüntetést. Köszönjük szépen!